Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi inapokewa kuwa anasema umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumi ala aljabha wa ashara biyadihi ila anfihi wal kaffaini wa rukbataini wa atraf alqadamaini muttafaqun alayh. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ameamrishwa kuwa asujudu katika, yani anaposujudu viungo saba vile vimegusa vimegusa vimegusa ardhi, na katika viungo saba ametaja kuwa uso, jabha, na kaishiria jabha, uso mpaka kwa mapua, kisha viganja mikono miwili, kisha magoti mawili na na yale viganja vya, vya miguu. Hadithi ambayo kwamba ni mutafaqun alayhi. Hapo katika hadithi inaonyesha ni jambo la kupendekeza na ni bora zaidi mtu anaposujudu, anapoweka uso wake, pua pia iguse katika katika katika nani katika katika ardhi lakini katika kwa hayoni, katika ulama katika tafaka yao mtu anapoweka uso peke yake hajaweka kuwa kwenye kwenye ardhi, swala yake ni sahihi lakini haijakamilika kwa sababu hajakamilisha ile hayati ya swala vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi ameamrisha. Kwa sharti ameweka uso, lakini pua haijafika. Lakini asipoweka pua uso kabisa, basi itakuwa imekuwa batil. Kwa hivyo hiyo swala yake itakuwa ni sahihi, lakini ina upungufu katika swala yake, hajatimiza vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi anaswali, sababu Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam amesema, nimeamrisha ni nifanye hivyo na ametuambiwa ametuambia, sallu kama raaitumuni usalli, tusalli vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi ameswali. Tunaposwali unajua katika swala kuna sharti za swala, kuna arkan, kuna yale ambayo kwamba ukiwacha swala imekuwa batili. Na kuna yale ambayo usipowacha yanakuwa ina upungufu katika katika daraja. Na hii miongoni mwake ni hiyo itakuwa mtu hajafata Mtume Muhammad kikamilifu, lakini swala yake itakuwa sahihi kwa sharti uso yuko kwenye ardhi na pua hajaweka. Wallahu aalam. Ama kuhusu ya mtu atakapo atakapo yani aura yake ki i, tunajua katika sharti katika vitabu vya fiqi maulama wamebainisha kuwa na ni, ni kauli lijma kuwa katika sharti ya swala ya binadamu ya mtu kuswihi ni awe amesitiri aura hey, satru aura min shuruti sihhati salani nini satru aura au amesitiri ameficha nini ameficha wameficha nani ameficha yani unani wake utupu wake kwa hivyo ule mtu ambaye kwamba ataswali kwa bahati mbaya akaswali labda ile sehemu ambayo kwamba inatakana asitiri kainuka kama labda kwa sehemu ambayo kwamba inabidi inabidi asitiri kainuka ikikuwa kwa ikikuwa tu kwa kidogo tu ikatoka kidogo tena ikarudi ika, ika, ika swala yake iko sahihi ikikuwa hajafanya kusudi, lakini akikuwa amefanya amewacha kusudi na ikakuwa swala ikakuwa kwa urefu na amewacha kusudi, swala yake itakuwa imeharibika. Kwa hivyo ijma ulama, akikuwa imeinuka tu kidogo, swala yake itakuwa ijaharibika.